حتى مات كنت لسمامي hadithi hii ambayo ndio tulifunga mlango wa leo tunaingia katika mlango mwingine babu alhadi mlango huu utazungumzia masala ya alhadi babu alhadi kwa mujibu wa sharh ya ibn Uthaymeen tanbihu al-afham sharh ya umdat al-ahkam kwanza kabisa ana tafsiri nini maana ya الهدي يعني definition yake ukisikia الهدي الهدي kwanza tukubaliane au tu, tu, turudi nyuma kwamba haya yote tunayozungumza mlango uliopita na mlango huu tuko katika kitabu al-hajj ni masala inayotaallaka na na hija kwa hiyo kuna maneno yake maalum yanatumika katika hija hizi terminology mfano masala ya tamattu tamattu tumeona kwamba katika baadhi ya riwaya zimekuja neno muta sasa kumbe neno muta katika hija inakusudiwa ina, ina, ina ni swala la kwamba mtu kafanya umra kwanza alafu baadaye akatahallul alafu baadaye akahirimia hija. Lakini mutaa hii ukija huku pembeni sasa inatumika kwamba ni ile ndoa ambayo eh, hawa mashia ndo wameichukulia bango kwamba hii bwana haina tatizo lolote, lakini iliharamishwa. Kwa hiyo katika masala ya hija kuna terminologies zinatumika kama hii leo, mlango tunaosoma leo huu, mlango huu unazungumzia alhadyu alhadyu nini alhadyu anasema ibn Uthaymeen katika tanbihul ifham alhadyu ma yudhbahu fil haram ni kichinjwacho fil haram katika haram kinaitwa hadi kwa hiyo mnyama ambaye atachinjwa fil haram kizungumzo al ima itakuwa ni Mina, ima itakuwa ni Makka na viunga vyake. Kwa hiyo kichinjo kinachochinjwa katika sehemu ya haram Makka, Mina, nyingine sehemu nyingine ambazo ziko sasa. Hiki ndicho kinachobeba jina la alhaji. Maana yake ni vile vile mtu anaweza akachinja sehemu nyingine fi ai baladi fi ai makani sasa kile anachokichinja kile maadamu si haram basi hakiwezi kikaitwa alhadiu alhadiu ni kichinjo ambacho kitachinjwa fil haram imma mina au makka na kile kitachochinjwa nje ya haram popote ukichinja Dar es Salaam ukichinja siunguja ukichinja Pemba Mombasa basi hicho hakiitwi tena al-hajj kitakuwa kinaitwa jina jingine al-udhiya kwa hiyo neno dhabhu neno al-hajj ni mayudhbahu fil haram kichinjwacho al-haram taqarruban ila Allah ta'ala kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala taqarruban ila Allah ta'ala wa ihsanan ila al-fuqara na kichinjwa kile kuwafanyia ihsani kwa maana kuwapa sadaka mafakiri kwa hiyo hii ndiyo definition aliyoitoa Sheikh Uthaymeen katika e, eh, tanbihi wal afham na takriban ukirudi katika vitabu vyote vya fikihi nini maana alhadi wanaogelea hapa hapa eh, ni kile kinachochinjwa haram kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah na vile vile kwa ajili ya ihsani alfuqara kwa hiyo hapa kuna kitu kimoja huku mbele tutakuja kukiangalia kwamba alhadhu tushajua kwamba ni kichinjwa cha chinjwa haram kujikurubisha kwa Allah kutoa sadaka kwa mafakiri kwa hiyo hadi nayo imegawanyika vigawanyo kuna thalatha anwa tutakuja kuangalia vile vile je ikiwa kichinjwa kitachochinjwa nje ya haramu je kina kina kina, kina, kina mafungamano gani katika hali hiyo akasema ibn Uthaymeen wa asluhu min alhadiya asili yake hili neno alhadiyu wa asluhu min alhadiya alhadiya kwa Kiswahili tunasema ni zawadi وهي ما يبذل تحببا وتوددا ni kile kichinjo ambacho kitachinjwa kwa lengo la kupendana kuwa na mawadda ikawa watu wanapeana zawadi lengo wapendane wawe na ile hali ya ukuruba baina yao na huruma hii ndo asili ya hili neno alhadiyu lakini maana yake ni ma yudhbahu fil haram taqarruban ila Allah wa ihsanan ila alfuqara akasema Sheikh Uthaymeen walhadiyu thalathatun anwa kichinjwa ambacho cha sampuli hiyo kichachinjwa haram kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah basi kuna aina tatu ya hadi aina ya kwanza ukasema ni wajibun min ajli nusuk ni kile kichinjwa ambacho kuchinjwa kwake ni wajibu wajibun min ajli nusuk kwa ajili ya anusuku huna bimaana alhija kwa ajili ya hija mfano kahadi almutaati walqiran unapokwenda kufanya ibada ya hija basi wajibu uchinje naam kwa kile kichinjwa kile ambacho ni wajibu wewe hujaji kwenda kuchinja ndio hicho kinaitwa hadi mfano mtu amefanya umra akatahallul baadaye akahirimia hija kwa hiyo inaitwa tamattu mwisho kabisa yaumu nahari inabidi afanye nini achinje sasa kichinjo hichi ni wajibu alhadiyu ambayo ni wajib aina ya pili ni wajib min ajli alikhlal bin nusuk ni una kichinjo ambacho kilichokuwa ni wajibu pale ambapo kunatokea kuharibika au kuvurugwa kwa ile ibada ya hija. Kuna mambo kama alivyoeleza shekhe hapa, kalhadi lwajibu lifili mahdhur, mtu amekatazwa anapoingia katika ibada ya hija, ashairimia eh, basi asivae kofia. Tulisoma hapa mwanzo wa mlango huu wa hija, asivae nguo zenye mishono asijitie manukato, asikate nywele, asikate kucha, haruhusiwi kukutana na mke wake hali kihalali. Almuhimu asije akawinda, asije aka almu. Sasa haya yote ni mambo ambayo yanaitwa mahdhur, yaliyokatazwa. Ukifanya moja katika hili, inabidi utoe fidia. Tulisoma nyuma katika riwaya baadhi ya sahaba ambaye alikuwa na kichwani kichwani kwake na matatizo ya kichwa, wadudu, si uchawa, vidonda na hiyo. Kwa hivyo ikabidi lazima anyoe nywele zake. Sasa kule kunyoa nywele hali ya shahiri mia amefanya jambo lilokatazwa, mtume akatoa maagizo afanye nini? Atoe fidia, achinje. Kwa hiyo kichinjwa kile kitakuwa ni wajibu, ani hadiyu. Kwa nini? Kwa sababu kuna uvunjwaji wa taratibu ya yale mambo ya ibada ya hija hii vile vile akasema shekhe ni wajibu kuchinjwa yani alhadiyu kwa mtu kuvunja taratibu za hija au tarki wajibin fi nusuki au mtu kuacha jambo la wajibu katika ibada ya hija inabidi achinje sasa kichinjo kile kitaitwa jina vile vile alhadiyu na vile vile atatawu atatawu bimaana mfano mtu haendi hija na akasema basi mimi hawa mbuzi kumi kondoo ishirini wapelekeni huko kwa ajili ya kufanya nini kuchinjwa hii inaitwa tatawu ye haendi hija kwa hiyo mnyama huyu atakifika kule atachinjwa lakini kichinjwa hichi alhadi huyu ni tatawu huyu alotoa ametoa ni amehiari, hakukua kwamba hakuna ulazima, kwa sababu yeye hija. Na hii ndio hadithi ambayo tutaisoma mwanzo katika mlango huu, hadithi ya mama Aisha. Kwa hivyo hizi ni aina tatu za alhadiyu. Kisha kama nilivyosema mwanzo, ikiwa kichinjwa cha chinjwa haram kwa ajili ya ibada hii ya hija kujikurubisha na vitu vingine kama hivi amba mtu amevunja e, taratibu za hija ameacha jambo la nguzo katika hija kwa hivyo je mtu ambaye alokuwa sasa yuko nje ya haramu nje ya haramu achinja na kuchinja kwake ni vile vile kujikurubisha kwa Allah na kuwapa mafakiri sadaka huyu sasa anaambiwa الأضحية الأضحية أنا ضاحي anachinja kwa sababu gani kwa sababu leo ni siku mfano siku ya Idi kama karibuni tutakuwa na Idi Idil Adha kwa hivyo vichinjo vyetu tunasema ni al-udhiya ni vichinjo ambavyo haviwezi kwamba yani tunachinja nje ya haramu na katika faida jambo nyingine ambalo ningelipenda kulitoa tu kama ni faida min babil fawaid Uchinjaji huu kwa kweli muislam inabidi azingatie sana katika suala la kuchinja. Akiteleza kidogo tu anaingia katika shirki, na katika hali hii Waislamu wengi wanakuwa wapenda kuchinja au wala, wanafanya mambo ya kuchinja kuchinja kuchinja kuchinja kuchinja pasipo na jua ile kama wanavyosema lugha ya kisasa masharti eh, vigezo na masharti kuzingatiwa sasa uchinjaji huu ukitoa hii ya alhadi kwa haram na aludhiya kwa watu ambao wako nje ya haram ukitoa hii sasa uchinjaji huu wa kawaida huu basi mtu inabidi achukue tahadhari sana katika uchinjaji wake tutatoa mfano baadhi ya mifano kabla hatujenda hadithi hii ya mwanzo aliulizwa e, Sheikh Ibn Baz rahimahullah katika masala ambayo mtu achinja kwa nafsi yake au achinja kwa ajili ya maiti au achinja kwa ndio hizo sema kwamba mtu atekea uchinjaji huu. Anawezekana kwamba mtu ana nia njema achinja lakini tayari misingi ya kisheria ameshaikosa na anaingia katika madhambi. Ibn Baz rahimahullahu alipoulizwa ma hukmu dhabh biniyati tasaddiq, nini hukmu ya kuchinja kwa nia ya mtu kutoa sadaka, annafs walmayit, anatoa sadaka kwamba maiti wangu namchinjia atoa sadaka kwamba mimi mwenyewe tu akasema Sheikh bin Baz rahimahullah fala shakka anna dhabha lillah hakuna shaka kwamba kuchinja ni kwa ajili ya Allah na wataqarrubu ilaiha ilaihi na kujikurubisha kwake bidhalika min afdhalis sadaqat ni miongoni mwa sadaka zilizokuwa bora zaidi kul kama aya ilivyokuja katika sura al-an'am namba 162 63 inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin inna salati wa nusuki hakika sala zangu na nusuki yani dhabhi na kule kuchinja kwangu wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalu almuslimin eh, katika sura nyingine ambayo tulisoma juzi katika darasa lililopita Allah aliposema inna atainaka alkauthar fasalli lirabbika wanhar kwa hiyo kuchinja mtu ni jambo katika jambo anasema ibn Baz la fadhila kubwa kwamba achinja kwa ajili ya kutoa sadaka na fataqarrubu ila Allah bidhabhi fihi khairun adhim kuchinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo lenye khairi kubwa ولهذا شرع الله جل وعلا الضحية في أيام العيد na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaweka sheria kwamba siku ya Idi watu wachinje bimaana ya kwamba achinja mtu kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala فإذا ذبح الإنسان dhabihata endapo mtu atachinja yaksidu biha taqarrubu ila Allah akusudia kichinjo kile kwa ajili kujikurubisha kwa Allah wa nafaa alfuqarai na kuwanufaisha mafakiri kwa maana kutoa sadaka an yanfaa alfuqara wa yuhsin ilayhi na kuwatendea mambo mema mengi kabisa mfano malabis eh, na vitu vingine anasema shekhe e, wakana sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yadhbahu fi ba'dhi fi ba'dhi al-ahyani adh-dhabiha baadhi ya nyakati nyingine bwana mtume alikuwa akichinja kichinjo ndio kile nilichosema mwanzo kwamba alhadyu ni kichinjo ambacho kinachinjwa alharam kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah na ihsani ukitoa sasa haram fi ayi makanin fi ayi baladin sasa hapa inaambiwa kwamba wewe utakuwa una e, e, nasema dhabiha kwa hivyo mtume saa salam alikuwa baadhi ya siku akichinja tu na wayuzaha baina e, sadiqati zawjatihi khadija radha anha ile nyama ile akiitawanya kwa maana afanya tauzee kama ni sadaka kwa maskini na mafakiri lakini yeye mtume SAW salam alikuwa anachagua maalum la kuwapa wale watu ambao walikuwa nani swadiqati zaujatu Khadija jamaa zake Khadija radha anha mama Khadija alikuwa na jamaa zake alikuwa na mashoga zake alikuwa na majarini zake alikuwa hisani zake kwa bwana mtume salama alikuwa akichinja alafu ile nyama ile anasema ah, hii mpelekee mjomba wake Khadija, hii mpelekee nani wake Khadija, mke wangu, mimi mpelekee. Kwa hivyo hii mpelekee. Kwa hivyo kichinjo namna hichi ni moja katika kichinjo ambacho kilichokuwa Mtume saa salam alikuwa akifanya, bimaana ya kwamba mtu vile vile anaweza akafanya hili riwaya hii ipo na ndani ya riwaya hiyo kuna maelezo ya ziada kwamba mama Aisha Allah anha alipogundua hili, mbona Rasulullah achinja halafu ile nyama inagawanywa halafu eh, kumbe wanaopelekewa ni wale jamaa zake alokuwa mkewe marehemu ya Khadija. Akaingia wivu, kwa nini apelekwe kwa wale mkewe? Angalia, eshakufa eh, wanawake wana, wana matatizo sana <laughs> wana matatizo kwelikweli wanawake mama zetu, lakini ukisha ukimwoa mwanamke ujue tayari umeingia katika matatizo. Hata wewe nyumbani ukiwahi mapema kazini, hey, eh, mbona leo umewahi eh? Ukichelewa ndio umechelewa hivyo, ndio eh, ulikuwa kwa wake zako, ukiwahi basi almuhimu mama Aisha aliposikia kwamba ile nyama ya gaiwa napelekewa jamaa zake bibi Khadija, basi akaingia wivu. Kwa hiyo inawezekana mtu vile vile akachinja kwa ajili eh, ya kugawa nyama ile katika marafiki na jamaa mbalimbali. Almuhimu, ilikuwa nataka tuufahamu ya kwamba suala la kuchinja ni suala ambalo litakuwa katika kheri kama vile ambavyo itavyokuwa mtu atachinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah anamalizia bin Baz anasema amma dhabhu min ajli taqarrub ila almauta ama kuchinja kwa ajili kwamba mtu ajikurubishe kwa wafu kufa kadhabhi kama vile kuchinja lilbadawi lilbadawi sasa hii ni, ni, ni, ni jina sasa hapa badawi au lihusein au husein au lishekh abdulqadir jailani kwa hivyo ikawa mtu anachinja, anataka kujikurubisha kwa Huseni, kujikurubisha kwa Badawi, kujikurubisha kwa Abdul Qadir Jailani, yaksu taqarubu ilaihim ili liyashfau lahu au liyashfu maridahu ili huyu Abdul Qadir Jailani amwombee au Abdul Qadir Jailani amponyeshe maradhi yake. So kuna watu wengine wanawezekana akaumwa akamaliza tiba zote, bado maradhi yako pale pale. Kwa hiyo mwisho akapenyezewa hii rai maana chinja eh, kwa Abdul Qadir Jailani, yani tia nia, sa utapona siku mbili tatu tu, na watu wanafanya na wanapona. Basi mtu ndio humwambii kitu tena kuhusu Abdul Qadir Jailani, au yakudhu hajatahu, au anachinja mtu kwa ajili ya masharifu eh, na mawalii, ili masharifu wale wamtimizie haja zake, au yatlubuhu almadadu au apate msaada kutoka kwa masharifu hao e, kichinjo hichi anasema shekhe hadha shirku lillah uchinjaji wa aina hii ni uchinjaji sasa mtu anaingia katika shirki wala yajuzu wala haijuzu kwa nini kwa sababu mtume salam tayari kuna hadithi sahihi pale aliposema laana Allahu man dhabaha lighairi llah Allah amemlani yule mwenye kuchinja si kwa ajili ya Allah kwa hiyo uchinjaji, ndugu zangu Waislamu, ni kitu ambacho mtu anapochinja ajaribu kui, nia yake kuitakasa kwa ajili ya Allah, kwa jambo ambalo lilokuwa lina ikhlas ndani yake, lisiwe na shubha yoyote, kama mfano kama tulivyoona hivi sasa. Kwa hiyo mtu mathalan akachinja ili labda yeye ni mwanasiasa, kwa hiyo chama chake kiingie katika uchaguzi na ashinde, apate ushindi wa kishindo achinja, hii itakuwa tayari sio kwa ajili ya Allah, na ndani yake kichinja cha namna hii kinakuwa ni kichinja cha shirki. Au mtu anachinja kwa ajili ya timu yake ya mpira, kuna mechi ambayo inakuwa ni big match. Kwa hiyo hakuna namna isipokuwa <clears throat> pachinjo kichinjo ili watu waweze kuchinja Hii ni shirki. Achinja mtu kwa ajili ya maulidi eh, iwe tonge nyama eh, alimuhimu uchinjaji lazima katika ule mfumo aliokuwa ameukusudia Allah subhanahu wa ta'ala naam kisha sampuli nyingine ambayo tutaiangalia ni uchinjaji huo kwa sababu ni kitu ambacho kama tuliposema kina hatari sana mtu asipokuangalia anaweza akachinja na akaingia katika matatizo aliulizwa waqad suila Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah an dhabhi عند اكتمال binai au intisafihi ni nini hukumu ya kuchinja wakati mtu anapomaliza kujenga nyumba yake amefanyia finishing yote sasa pengine ataka kuhamia na vitu kama hivyo au au au akasema Sheikh bin Baz hadha tasarufu fihi tafsil ama suala hili la uchinjaji, wakati mtu kamaliza kujenga nyumba au labda kanunua nyumba, nahitajia maelezo. fa in kana fa in kana almaqsudu min aldhabihati al jinn ikiwa kuchinja kule lengo lake ni kwa ajili ya kujilinda na majini, au muqsidan akhar, au madhumuni mengine yaksidu bihi sahibu bait ambao huyo mwenye nyumba ana nia yake maalum aliyoiweka anna hadha dhabhu yuhsalu bihi kadha kwamba kichinjo hichi mkichinja mimi basi kutapatikaniwa hichi mfano kasalamatihi atakuwa na amani katika nyumba ile wa salamatu sakinihi wale wakazi familia yake itahamia pale katika hali ambayo raha mustarehe fala yajuzu yasi uchinjaji huu shekhe anasema haujuzu fahuwa min albida na ni miongoni katika mambo ya bid'a almuhimu kwamba mtu anapochinja katika kwa ajili ya nyumba hiyo ili kuondosha mikosi sema kama eh, bana mshamia bado chonde chonde bwana msiye mkaamia oho halafu mmesikia ule mtaa una matatizo unaweza ukalala usiku ukasikia jiwe tu limeanguka juu kubwa ukiangalia juu kutoka juu bati alijapondana wala huje unaweza ukasikia tu milango inajibana inafunguliwa usiku sasa lazima sasa uchinjaji huu ili kujikinga na mambo ya majini nini si watoto si waka, wakapata waka, wakapata ile e, masi na hivi na vinginevyo shekhe anasema haijuzu na inakuwa ni minal bid'a wa in kana liljinni fahuwa shirkun akbar na kama mtu atachinja katika nyumba yake anapohamia labda eh, basi hii ni ushirikina mkubwa liannaha ibadatu lighairillah eh, kwa sababu huko ni kuabudu kwa asiyekuwa Allah hii swala lilokuja kuhamia lakini kuna bilaks watu wachinja kabla hawajahamia vile vile kivipi pachimbwa msingi kwa hiyo wanachimba msingi na inawekwa sasa nguzo zile kila nguzo pachinjwa kila nguzo pachinjwa au akachinjwa kichinjo kimoja alafu damu ile ikasambazwa katika kila pembe kila nguzo hii vile vile inaingia katika shirk amma in kana min babi shukri ala ma an'ama allah bi alayhi min al-wusuli ila as au inda al-iktimal lakini kama itakuwa mtu achinja kwa lengo la kwamba anamshukuru Allah analeta shukrani kwa Allah juu ya neema aliyopewa na Allah amefikia hatua ya kupaua au hatua sasa amemaliza finish nyumba mzima na fayajma aqaribahu wa jiranahu yaduhum lihadha alwalima akachinja na akawakaribisha majirani, akawakaribisha jamaa na marafiki waje kuhudhuria katika walima ile. Fahadha la ba'sa biha. Ibn Baz rahimahullah anasema uchinjaji wa aina hii hauna tatizo lolote, hauna tatizo lolote. Wa hadha yafaluhu kathiru minan nas, hili ni jambo ambalo mbona watu wengi wanafanya, lakini min babi shukri linamillah lakini lengo la kufanya hivyo ni kuleta shukrani kwa Allah juu ya neema alipompa mtu katika hali hiyo haithu manna alaihim bitamiri albayt wasakana fihi eh, badala min alistijar kwa hivyo mtu anasema mtu anashusha pumzi ofye eh, hmm, eh, niliteseka vipi nakwambia nilikaa kwenye nyumba za kupanga zinafika kumi nkenda huku mara mwenye nyumba kanipandishia kodi, nkenda huku si mara eh, mara sasa hivi na nyumba yangu alhamdulillah, anachinja anawakaribisha watu katika nyumba, wanapiga mandi, wanapiga biriani, hii haina tatizo lolote. Anasema wa mithlu dhalika ma yafalu ba'du an 'inda al min as yad'u aqaribahu wa jiranahu shukran lillahi salama. Na vile vile kuna uchinjaji mwingine ambao unaruhusika na ni jaiz mtu amekwenda safari amerudi salama salimini basi anaweza akaleta kichinjo eh, agizeni mbuzi pinjeni akawaita majirani na jamaa ndugu wakala mbuzi katika hali hiyo vile vile kichinjo sampuli hii hakina tatizo fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha qadima min safarin nahara jazura wadaa nnasa lidhalika alayhi salatu wassalam hadithi katika sahih bukhari alikuwa bwana mtume salam akiwasili idha kadima min safari kutoka katika safari amekwenda safari ya refu amerudi sasa anaagiza jamani tafuteni ngamia moja mzuri hapo eh, achinjwa watu wala kwa hiyo uchinjaji wa sampuli hii hauna tatizo lolote na vile vile kuna baadhi ya riwaya zimekuja kwamba mtume saa salam alikuwa akichinja tu katika hali ambayo eh, kila wiki achinja na watu wanakula familia kwa kama mtu ana wasa mzuri ni sunna vile vile kwamba kwa wiki nyumbani kwako basi unaangusha mbuzi mmoja sio kuku mbuzi eh, maki kuku itakuwa bei rahisi elfu ishirini lakini mbuzi eh, kuanzia kwenye 80 na kuendelea huko unaangusha mbuzi watoto wanajichana kwelikweli na mi, eh, alimrihim hii vile vile ni sunna ya kuchinja inakubalika akaulizwa tunamaliza Sheikh Uthaymeen katika swala hili juu ya suala ambayo nafikiri kama lile la mwanzo e, ma yafaluhu baadhu nnasi idha nazala manzilan jadidan dhabaha wadaa aljirana walaqarib kama lile la mwanzo Sheikh akasema hadha la ba'sa ibn Uthaymeen ibn Uthaymeen katika sharhe ya Almumta, jambo hili halina tatizo lolote, uchinjaji wa mtu anapohamia katika nyumba yake mpya, ma lam yakun mahsuban biaqidatin fasida fasida, maadamu uchinjaji huu haukuwa umefungamana na aqida iliyokuwa potofu. Kama yafalu fi baadhi alamakin idha nazala manzilan fa inna awwala ma yafalu an yatiya bishati ويذبحه على عتبة الباب حتى يصل الدم عليها ويقول إن هذا يمنع الجن من دخول البيت فهذه عقيدة فاسدة ليس لها أصل lakini kuna watu wengine wanapoingia katika nyumba zao kama ile tulieleza mwanzo analetwa mbuzi anawekwa kizingitini achinjwa ukimuuliza anasema bwana hii tunakinga majini eh, wasije wakaivamia sema shekhe jambo hili litakuwa ni jambo ambalo ni alifai halina asili لكن من ذبح من ajli الفرح والسرور فهذا لا بأس به lakini kuchinja kwa ajili ya furaha na kwa ajili ya yani familia hili ni jambo ambalo halina tatizo lolote almuhimu tulichukua muda wa, wa akiba ili kutaka kufafanua hui alhadyu na vichinjo vingine alhadyu ni ma yudhbahu fil haram ni kichinjwa kinachochinjwa haram ima maka au mina au sehemu nyingine lakini takaruba ila Allah kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah ambayo itakuwa ni katika masala ya, ya hija sasa moja kwa moja tunakwenda katika alhadithul awwal hadithi ya kwanza